Княгиня плакала. Плакала? аж зупинився Свен і видивився на старого. Простояв довгу хвилину. Як так, то краще може було б не заходити. Плакала, повторив. Ох, я надіявся чого іншого. Ну, жди мене при воротях. Дальше потраплю сам. Швидким кроком переступив східці, які вели водрину та світлицю княгині. Біля вікна, того самого, крізь яке дивилась колись рогніда, сиділа вона і тепер задивлена у широко розлитий Дніпро. Чудове її личко опоганювала глибока зморшка на білому чолі. Привіт доці Рогвол е, чи пак жінці руського князя, сказав, сідаючи біля неї на ослоні. Чому вагаєшся в словах? Невже ж ти не знаєш, що я перша була дочкою, ніж жінкою, та що жінкою властиво й не була? Її голос тремтів, якби від стримуваного гніву. Ба, це перше і друге це ніяка заслуга, це третє звичайна жіноча брехня. Свене? Ха-ха, я й сам знаю, що я свен. Та не знаю, хто ти. Як то? Ти плакала? В очах рогніди вмить загорівся вогонь ненависті та злоби. Так, із злості. Із злості? Я гадав досі, що наш рід у злості не плаче, а вдаряє мечем чи ножем, а хоч би кігтями та зубами. Ми вовче плем'я, Одіна. Не глузуй, говориш, чим ти прийшов. Так скажу тобі саме те, що мав сказати після останньої нашої розмови. Я гадаю, що ти краще, як тоді зрозумієш мене тепер. Отак, закликала Рогніда з палаючим лицем. Я розумію тебе тепер. Розумію дуже добре. Ба пізно вже і мені. Треба було покликати тоді у спальню князя мене. Нагода минула, ніяка принада не приманить його, раз він бачив у твоїх руках ніж. Нам залишається тільки один шлях змова. Змова? Навіщо змови? Один удар і хай увесь світ пропаде. Навіщо змови? Від змовників багато слів та крику, а діла мало говорила короткими реченнями, швидко задихаючись. Свен покрутив головою. Рогнідо, хто бажає успіху, то мусить приготовити його зрілою надумою, холодним міркуванням, а не пристрасно випльовувати із себе слова ненависті, злоби, завзяття. Зрілий герой замахується рідко, але завсіди доцільно. Легко тобі радити, де йде діло тільки про вражену честь мужа. Ти можеш поглядіти собі слави скрізь перед тобою весь світ від Візантії подалекий Вінланд, але я, моє все життя зв'язане з тією проклятою землею, якою править він, той сам, що це покидає мене як рабиню і жіску царського вінка, золотої дочки володарів світу. Ах, ти ніколи не зрозумієш мене. Навпаки, я дуже добре розумію, що ти любиш, Володимире, і не смерть батька чи братів, а ця друга жінка доводить тебе до розпуки. Ти заздрісна рогнідо, як кожна дочка Фрії. Червона, мов грань, скочила рогніда з місця і випрямилася на весь ріст. Як можеш кидати в очі жінці таку образу? спитала, і нігті пальців її глибоко впилися в долоні. Це не образа рогнідо, а правда. Подумай, поміркуй, а сама найдеш у собі те, що ось впало з моїх уст. Тобі видається, що ненавидиш його, а я певний, що ти цілувала брани вбитого, і хто знає, чи не лягла б при ньому, як Брунгільда на костерзі гурда. Хай так, отже на доказ я готова подати руку кому-небудь, хоч би й тобі, але шлях до мене веде через його труп. Слово це рогні дорішає діло, сказав, хоч як від гоміну лісі звучить у ньому жаль, але це байдуже. Я знайду союзників, позбираю варягів, яких тут доволі ще й тепер, коли там на півночі виріс римський хрест. Якщо тобі не вдасться восени, то вдаримо на дворище. Що таке не вдасться? спитала княгиня. А ось це. Тут подав рогніді маленьку золоту дудочку, наче пряжку, де лежала тоненька шпилька. Ось це дістав я сьогодні від Ібн Дадуда, коли його тільки так, як голкою вколюється дівчина, і володар усіх земель від Балтики та вісли по Руське море не діжде ранку. Ах, отрута. крикнула і всім тілом кинулися назад. Так, отрута. Брехня і отрута це тільки для сильних злочин. Для безсильних це єдина зброя, якою можна знищити всесильного переможця. Ох, гадюча їдь, це витвір альбів і ніфлюнгів. Не нам, нащадкам азів, а чи він, їдучи у Грецію, питав про наших світлих предків? Чи вагався вбивати Рогволода? Він не вживав ні отрути, ні брехні, бо мав силу дитину, якої нема в нас. Ніхто у світі не осудить нас за такий вчинок. Як нам добитися помсти, коли між нею і нами престол Великого князя і безліч озброєної раті, коли безвільне придушене плем'я хапається за змову, воно тільки борониться. Це рука долі. Що кому випряде норма, це й здійсниться. Вийшов, та як тільки його кроки притихли, прогніда прошепотіла. Тобі сниться Аскольдів престол мого сина. Ха-ха, не тобі надити мене обіймами пісня Володимира. Кого затямите ви всі руку рогніди? Помста Ольги була іграшкою супроти моєї. Потонувши у думках, ступав свен через базар та опустілі вже вулиці. Довгі тіні будинків та дерев заповнювали їх. Було спокійно, тільки з поза плотів та воріт невиразно доходив гамір людей, які вечеряли. Біля капища свен спинився і кинув оком у простори подвір'я. Звичайно, при заході сонця. Було воно повне бояр та огнищан, які дякували богам за опіку над князем і землею, за справедливість княжого суду, а при цій нагоді обговорювали події дня. Мало не щоднини прибігали гінці з Новгорода, Овруча, Перемишля, Теребовлі, Червоного Города та купці з далекої чужини з товаром.